Egunon zule guzieri. Egunero bere eragin zuzena hor dugu izan gure laborarien etxaldetan lapak, izan gure tokiko agantzan lekota, izan gure tokiko sorkuntza kulturalean ere bai, ta nola ez ikusi bide bazterretan, xantierretan, ostatuen kozinetan, garbiketetan, kanpotik etorritako langileak, beharrezkoak dituguna gure ekonomian martxarazteko. Ta gure elkargoak ditu, bere diru laguntzak zuzenki banatzen. Beaz bai egunero hemen nahi ala ez Europa kontsumitzen, eraikitzen eta bizitzen da. Alta jende frangoren zatezta deusunik. Sobera liberala, lobiekin saldua, teknokrata, urgunegia eta bortxaz, estatuen subirotasunen aurka nola erantzun gaitzidura honen parean, nola ez kezkatu etortzen diren hauteskunden zondeoetan eskuin mutuja batuz euneko behogeian delarik? Biak konfirmatzen balin bada, kasik bozkatzaile bat biren gain. Nola apreziatu ere bai erbereetan Gert Wilder gobernu koalizazioa liberalekin eta eskuinarekin? Eta pasaden aste buruan dena genituen bilduak fierki Madrilen. Beaz, zer dugu besterik? Bihar gauean ono telebista publikoan Gabriel Atal lehen ministroa eta Bardela Diauna ez tabaidan buruz buru okanen dugularik? Tabarkatu bainan gure tokiko prentsan ere bai zer egiten da? Kasik zerrenda guzietan badira tokiko kandidatuak? Ta momentuz ez dugu ez tabaida bat ere ez ukan. Alta Katalunian ikusin dugu bezala urteak eta urteak independentisten garaipena egina zen. Baina nuntzen aldaketa perspektiba gizarte proiektuak eta diskurtso berria optimista. Edo non aldi oro etengabe ez tabaidak monopolizatuz, gaiak bere ganatuz eta iritzi publikoa instrumentalizatuz, konfrontazo dioko bera zerbitzatzen digute gehienetan bai alternatiba neurtuak eta azken finean eraikigarrienak arrunt baztertuz. Beaz espero dut ekainaren bederatzean parte hartze ona okanen dugula eta zerratik ez ono sorpresa eder bat. Mil esker arreta zentzunik eta pasaigunon.